Hei og velkommen til eh, Joakims ettermiddagsshow. Eh, vi skal ha litt aktuelt i dag. Og så har vi en gjest, eh, gjest her. Og vår, vår faste tekniker er også her i dag, så det er bare å glede seg. Så da setter vi over til I Love It med Ikona Pop. Thank 오빤 강남스타일 강남스타일 낮에는 따사로운 인간적인 여자 커피 한 잔에 여유를 아는 품격 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 심장이 터져버리는 선어 그런 선어 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 아름다워 사랑스러워 그래 너 그래 바로 너 지금부터 갈 때까지 가볼까 오빤 강남스타일 I'm stuck. 착한 여자 그런 감각적인 여자 star. Og det kom en liten teknisk feil her fra vår tekniker. Han er litt sånn på bærtur noen ganger. Så det var gang-gang-style isteden. Eh, nå skal vi ha litt nyheter her. Og det handler om en mann. Eh, en mann 32 år spiste kakerlakker og døde. Det skjønner jeg ikke. Skjønner du det? Nei, <laughs> skjønner ikke det. Nei, skjønner ikke jeg heller. Vi tar en liten pause etter han sangen. Eh, ja. Ja, vi tar en ja. ja, vi tar etterpå. Årets tøffeste actionspill. Ja, ja. Hva heter det spillet? Nei, det står ikke. Uh, eh, Hatte-Johnsen hylles. Hatte-Johnsen hylles. VG gir den en sekser. Ja vel, ja vel. Au! Forlengs mopedsalto. <laughs> Ja vel, da. Vil ikke endre vannskuterregelverk. Ja vel. Brekke fikk Farmen bank. Ja, Skal vi det... sette på en eh, sang, da? Ja, altså, nå, ja, da setter vi over til en sang uh, uh, Don't You Worry Child. Don't You Worry et eller annet. There was a time used to look into my father's eyes. In a happy home, I was a king, I had a golden throne. Those days are gone, now the memories on the wall. I hear the songs from the places where I was born. got a plan for you. Don't you worry too once a time I met a girl of a different kind. We ruled the world. I thought I'd never lose her out of sight. We were so young. I think of her now and then. I still hear the song. Vær så god. Og vi er tilbake fra Don't You Worry Child med Swedish House Mafia. Og vi skal ha noen uh, vitser nå. Uh, jeg har, uh, har to-tre stykker på lager her. Og overskriften er 'Elevenes framtid'. Lærerinnen ville, vi, vi, ville vite litt mer om elevenes framtid. Hun spurte lille Per. Hva skal du gjøre når du blir stor som meg? Slanke meg. <laughs> det var jævlig bra. Fy faen. Og så har jeg litt mer her, skal se, som heter smart person. Hva kalles en smart person i Sverige? Svaret er eh, turist. <laughs> OK, OK, ok, ja, skal vi se. Uh, jo, den eh, ene eleven sa til den andre eleven Er det langt å reise til India? Den andre eleven. Nei, jeg tror ikke det, siden gutten fra India kommer hver dag på skolen. <laughs> det er så jævlig bra. Hæ? Og så skal vi snart ha dagen i dag med uh, eh, vår egen tekniker. Og nå skal vi ha en sang som er produsert av vår egen tekniker. Og den heter Statoil med Ostkak 3000. Yeah. Velkommen til Statoil. Det er der ungene bor. Statoil. Velkommen til Statoil. Det er der hvor romerne bor. Syk påførsleid, ass. jævlig jalla. Statoil, det er der jeg bor. Og rånerne, da. Heftig shit. So hardcore. Slegavestinga skal legge av Volvoen breit. Statoil. Velkommen til Statoil. Det er der hvor rånerne bor. Da skal vi ha dagen i dag. Dagen i dag er 9. oktober og er den 282. dagen i året. Og den 283. i skuddår. Det er 83 dager igjen av året de som har navnedag i dag, er eh, Isak og Inge. Et annet sted vi kikka, så sto det at det var eh, Dudleif og en eller annen. Eh. <laughs> vi kan ha jo historie. Uganda erklærer, erklærer sin uavhengighet av, fra Storbritannia. Eh, Nord-Korea foretar eh, landets første atomprøve, atomprøvesprengning. Det holder de fortsatt på med. YouTube ble kjøpt opp av Google for 11 milliarder. Det visste jeg faktisk ikke sjøl. Um, ehm, I 2006. Uh, ehm, fødsler er ikke så jævlig spennende. Vi kan jo ta dødsfall. Pavel Karelien, skihopper, er død. Visste jeg faktisk ikke, så det var veldig Han var hyggelig. Nei, han ble født i 1990 og døde i 2011. Det visste jeg faktisk ikke. Dagmar Lange, svensk forfatter, skrev under syd skrev under eh, pseudonymet Maria Lang. Jævlig interessant. Helligdager. Dines messe, Sankt Dennis, eller eh, Dionysius, det er den første biskop av Paris, død ca. 262, ble kastet i Seineden. Sånn. Drukning! Mord, justismord, altså der. Vi kan eh, sette over på en sang som heter She Wolf av David Guetta Feet Sia. det var uh, She Wolf uh, med David Guetta. <clears throat> Og vi skal ha noen uh, Facebook-statuser, statuser faktisk, av Sander Sørensen, som nå ikke bor her lenger. Det er fra i går, i nærheten av Rjukan, Telemark. I ei grøft, som jeg kan kalle det. Og da har han skrevet noe som vi finner på nå. Og da er eh, kommentarene her rett og slett nei. Og da kommer han under da og skriver Jeg spurte ikke hvem som ikke hadde lyst. Eh, OK. Eh, og så er det en til eh, litt lenger ned her som vi bare måtte der. Nei, nå må du gå litt opp igjen, du. Nei. Jeg elsker å spise pai samtidig som jeg lik liker å snakke med Bjarne på do. Det Det det er eh, noe Det, det er barnslig å skrive, syns jeg. Så kommer Sander Sørensen, så kult. Altså, jeg veit. Eh, og så kommer Halvor Vingre da. Han bor eh, fortsatt i Hoff. Noen som er hacka, eller? Ble du hacka? Hack, crack, fikk Flippattack. Hack, clack, flippattack. Face skriver han da. Og så kommer Sara Nilsen under facerape med sånne tegn, for han hadde skrevet feil. Og så kommer Glenn under hackrape Han Sander virker veldig stupid, egentlig, ass. Han eh, Spesial. Spesial, ja. Eller, ja, og da er det As long as you love me. Og da kommer vår gjest her og forstyrrer oss. Og As long as you love me. As long as you love me. We're under pressure. Seven billion people in the world trying to fit in. Keep it together. Smile on your face, even though your heart is frowning. But hey now, you know, girl, we both. As long as you love me, we could be starving, we could be homeless, we could be broke. As long as you love me, I'll be a platinum, I'll be a silver, I'll be a gold. another day for your dreams, girl. I'll be your home. You could be my destiny's child on a singer. So don't stress and don't cry. What we don't need, no one's to fight. Just take my hand. sense, but you're my hallelujah. Give me a time and place, I rendezvous it, I fly to it, I beat you there. Girl, you know I got you, us, trust. A couple things I can't spell without you. Now we on top of the world, cause that's just how we do. Used to tell me sky's the limit, now the sky's our point of view. Man, we stepping out like whoa. Oh God. Cameras point and shoot. Ask me what's my best side. I stand back and point at you, you, you. The one that I argue with, feel like I need a new girl to be bothered with. But the grass ain't always greener on the other side. It's green where you water it, so I know we got issues, baby. True, true, true. But I'd rather work on this with with you, then I go ahead and start with someone new. As long as you love me. We could be starving, we could be homeless, we could be 'As Long As You Love Me' med Justin Bieber. Og det er vel den eneste sangen han har lagd som kanskje eh, er litt bra. Og vi har en eh, veldig, veldig seriøs eh, nyhet å fortelle. Eh, vi, har en, vi, har, vi, har, en gammel kjenning her som eh, heter Evan, som gikk på skolen før, som har flytta. Og han var på besøk i dag, da, og da vi har fått noen stygge opplysninger. Og det er en, eh, rett før han flytta, så hadde han eh, sin beste venn på besøk. Og da satt han altså og runka for seg sjøl. Og så sa han at han skulle komme inn og sånn, og, og det var bare rør, og han skulle runke sammen og sånn. Så vi vil bare ha han vekk. Egentlig er det han ekkelt. Det, de opplysningene syns vi var veldig dumt. Er det mer som har skjedd i dag? Noe mer som har skjedd i dag? Jeg veit altså, ikke. Ja, vi har sett på Max Manus. Han sprengte doen her i fillebiter, han vet Han er eh, han, Max Manus. Max Anus. Max Anus, ja. Max Anus. De kaller han noe for det. Anus. Og Even tar det i ræva. ja, e-, Even, <laughs> Even tar det i ræva, ja. Hvilken hører vi på? Og vi er på Radio 69. Du hører på Joakims Jeg hører på Joakims ettermiddagsshow. Og da setter vi over til Spektrum. Florence pluss The Maiken. Eller Spektrum, Say My Name, med Florence, og The Machine. Machine. Machine. Og vi har noen flere vitser på lager. Noen uh, barnevitser, faktisk. Det er jo interessant. Skal vi se her um, Naboen. Var det din ball? Olemann. Ble vinduet knust? Naboen. Nei. Olemann. Ja, da er ballen min ja, ja, ja. Bra. Ja, altså, Olemann. Hvorfor bet du læreren i låret? Ja, jeg nådde ikke høyere opp. Ja vel. <laughs> OK. Hvem knuste vinduet, hylte far. Lillebror, svarte Olemann. Han dukket da jeg hev en stein på han. <laughs> Hva faen? Ja, Er det en vits? Ja, det var visst tydeligvis det. Ja, greit. Um, vi skal kjøre jordbil etterpå. Kan du fortelle litt om det? Ja, vi, jeg, jeg, og min tekniker og vår gjest, vi skal ut og kjøre jordbil. Hva er det du driver med nå? Ah, ja, ja. Så jeg, eh, jeg har én vits til her. Men vi skal, få, vi skal kjøre jordbil etterpå, og, og, og, og, men vi rakk ikke å lage vår, vårt eh, ettermiddagsshow etter jeg hadde kjørt jordbil, så vi får ikke noe status på det i dag. Dessverre. Men jeg har en vits til her. Mannen sier til eh, olemannen. Ja, mannen. Prøver du å stjele eplene mine? Nei, jeg prøver å la være. <laughs> Fy faen, så jævlig bra. Og da setter vi over med Hæ? Saints of Bart. Saints of Flammy med Michael Mikkel Kristiansen. Det var helt sykt ut her. Hva står det på det skiltet der, da? Hva tauet mitt? Våkner opp, damene, jeg ligger nå ved musestien. Havet bølger, shit, jeg tror jeg er i Karibien. Yter meg frem gjennom et panser av klitt. Øya lyser opp, gutta dunker hav og sprit. Så hva skjedde her i går? Den, jeg mista all kontroll. Vær så god. Og det var eh, Ja, samme det. Det var Mikkel Kristiansen i hvert fall. Og nå skal vi ringe noen random folk her på Skype. Skru opp lyden, han skal se hører i mekken. Nei, men, nei det, det tar opp. Ja, ja. Det egentlig hører langt. Ja, det... ikke bærer Vi kan jo ringe til Daniel. Daniel ringer vi til. Det er midt i showet, kan vi si. Han prater sikkert med hun Ja, Vi beklager at det ble et opphold her når vi prøvde å ringe til Martine Breiseth, som ikke ville svare. Da prøver vi å ringe Oi, du fikk en melding. Hallo! Hallo? Daniel, er det, er det Daniel eh, jeg har på røret her? Det er Daniel Berg du har på røret her. Ja, du, du er på radio nå, altså. Hæ? Du er med på radio nå sagt at det er sending. blir tatt opp. Jo, det blir tatt opp, det. Så sender vi det etterpå. Du er, du er, du er helt med, du nå, altså. Bare sånn at du veit det. Det er ikke direkte, altså. Nei, nei, nei. Vi, prøv, vi prøvde å ringe til partiene, men nå fikk han en melding her. Orker ikke å snakke nå, faen. Men vi har jo deg, da, Daniel. Hvem ringte dere, sa du? Martine. Vi har jo, vi har jo lille Daniel Kosepusen. Ja, trenger du ikke Martine nå? Nei, nei, nei. Du har jo så sexy profilbilde. Jeg kømmer nesten ned hele utstyret her nå, jeg også. Ja, ja, ja men eh, ja. Eh, har du noe du vil meddele? <laughs> Jeg veit da faen, jeg vel. Meddel noe, før jeg klikker. Ok, Greit, jeg skal meddele noe. At den colaen jeg fiksa, var veldig god. At det, Hæ? At den colaen du den var veldig god. Den var god, ja. Den var veldig god. Ja, var det jeg sa, Oskar, at den nye colaflaska, den er jævlig god. Ja, mye bedre enn forrige. Ja. Det er det ikke. Kjøp den, folkens, alle Ja, ja, alle må kjøpe den. Det er jeg helt enig i. Altså, det, du må ta en brustest snart. Det der var Ja, vi, ja, vi det, Nå planlegger vi. Vi skal ta en brustest. Altså, det var en bra meddeling. Ja, da, takk. Så da, da takker vi, og så, skal, så setter vi på en sang, og så skal du få lov å høre etterpå. Ja, vi, vi sier ifra på Facebook-sida vår. Er ha det! press play, fast forward, non-stop. We have a beaten path before us. It was all there in plain sight. Come on, people, we have all seen the signs, so we may never. you let the come along. Straight ahead on the path we have before us. Day by day, soon the change will come. Don't you know we took a big step forward? Just lead the way, and we pull the trigger, and we will never get back to to the old school, to the old grounds. It's all about the new found. We are the newborn. tilbake fra den sangen du hørte på. Og da skal jeg vise dere noe nytt, Det er Kista Soul. Jeg skal love deg at du blir partyfaktor 3000. Fem millioner milliarder. Sikre fest, altså. I dag skal vi egentlig bare sitte og prate om ting som jeg liker. Noen ganger så liker jeg å leke i senga naken med rego. Det er fordi jeg etter jeg har dusja, så orker jeg ikke kle på meg. <laughs> Faen. Ja. Hva skal vi høre på? Da skal, nei, jeg kan høre på det er mer i Kristian Partishow. I dag skal vi prate om at det er noe ting som ikke er lov her i verden, men det er gøy å gjøre det for det. Noen ganger så sier mamma at jeg ikke skal spise godteri utenfor lov. Derfor jeg er best i promflærmatull! Men da sier vi ha det til Kiss og Show, og er tilbake neste uke. Og da er jeg sang, og det heter Pass Og jeg er veldig, veldig glad i å høre på den leken med Star Wars-tingene mine. det for noe? Partysjekka. Partysjekka. Partysjekka! Og før det så hadde vi Kristian Show. Med, med, vår, eh, med vår gjest. Sidekick. Sidekick. Han er sidekick, han har blitt forfremma. Mathias Olsen. Og nå skal vi da Det var det vi hadde for i dag. Det var Joakims ettermiddagsshow med vår tekniker Oskar Lindmås, sidekick Mathias Olsen og meg sjøl, Joakim Meren. Og da skal vi ha Carpe Diem med Hæg. Få det med deg hjulene på bussen. Alle kjenner kunsten å gå vill. Men alle som var kunstnere, er norsk skilt. Alle kjenner duften av norsk film. Så kan vi kutte skuespill i år, please. Og puster vi fortsatt? Puster vi fortsatt? Puster vi fortsatt? Kan jeg puste ut? For kona mi var kulere enn jeg husket. At jeg ville, var å komme bort i byen. Gå til legen, så Ragen gikk fra skjæroksat til særoksat og opp i berg-og-dal-banen. Sverger man på at man skal redde verden igjen, men ingen av oss har noensinne hatt baller til det. Puster vi fortsatt? Jeg spør, puster vi fortsatt? Puster vi fortsatt? Nei, vi ligger her livløse. Pillene som smilet mitt er innsvøpt i.